Հայաստանում Ղարաբաղյան հանրահավաքները թեժ կետին էին եւ իմ բոլոր ընկերներն ու ծանոթները այս կամ այն չափով ներգրավված էին դրանց մեջ։ Ժամանակի ընթացքում նկատեցի, որ նրանց շարքերում տարբեր տեսակետներ էին ձևավորվում Ոմանք հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը զուտ տարածքային վեճ էին համարում Ղարաբաղի հողը տիրելու համար։ Կարծես դա մի աշխարհագրական վայր էր, ուր մարդիկ չեն ապրում ու նրանց արկայությունը կարևոր չէ, իսկ կարևորը հողն է։ Ուրիշները Բախումը կրոնական հակամարտություն էին համարում քրիստոնեության ու մահմեդականության բազմադարյա վեճ։ Երորդ խմբի կարծիքով հենց Ղարաբաղով է որոշվում համաեվրոպական քաղաքակրթության ճակատագիրը, քանի որ Ղարաբաղն է միակ ու վերջին դիմադրող ամրոցը համաշխարհային տիրապետության ձգտող պանթուրքիզմի ճանապարհին։ Իսկ պանթուրքականները, ինչպես հայտնի է, մտածում են միայն այն մասին, ինչպես ոչնչացնել Հայաստանը, որը խոչընդոտում է իրենց մութ մտահղացումներին։ Շատ շատերի պես ես էլ կարծում էի, որ խնդիրը պատմական արդարության վերականգնումն է։ Շատ շատերի պես ես էլ կարծում էի, որ խնդիրը պատմական արդարության վերականգնումն է, ստալինիզմի ժառանգության հաղթահարումը։ Իսկ այս պարագայում պիտի գործի Մոսկվան, ընդ որում արագ, քանի որ հենց դա է իսկական Գորբաչովյան քաղաքականության վերակառուցման իմաստը։ իմ Այդ օրերին շատ էր խոսվում ազգային ազատագրական պայքարի, ազգերի ինքնորոշման լենինյան իրավունքի մասին։ Հանրահավաքներին հաճախ լսվում էին Լենին, Պարտիա, Գորբաչով, իսկ որպես հակադարձում Ստալին, Բերիա, Լիգաչով կարգախոսները։ Ըստ երևույթին հանրահավաքները գլխավորող Ղարաբաղ կոմիտեն ճանում էր այդ ճանապարով Կրեմլին հասցնել իր ուղերձը։ Մենք հավատարիմ ենք Մոսկվային, բայց Ղարաբաղը պետք է հայկական դառնա։ Հանրահավաքներին մասնակցելն ինձ համար դարձավ քաղաքացիական դիրքորոշման արտահայտման միջոց։ Վերակառուցման տարիներին դիրքորոշում չունենալը համարվում էր մտավորականին անվայել։ Պետք էր քաղաքացու ակտիվություն դրսևորել, լինել մի քիչ ընդդիմադիր, գրական ամսագրեր կարդալ եւ դատապարտել ստալինյան հետապնդումների տարիները։ Ինչը եւ ես անում էի։ Ղարաբաղյան շարժումը, որը ինձ ու շատերի համար դարձավ Հայաստանում ու Ադրբեջանում 1988 թվականի կարևորագույն խորհրդանիշներից մեկը, դարձավ խորհրդային միության դագաղի առաջին մեխը, մեկընդմիշտ փոխելով ոչ միայն մեր երկու հանրապետությունների կյանքը, այդ թվականը փոխեց մի հսկայական երկիր խորհրդային միությունը, հետևաբար եւ ողջ աշխարհը։ Դառնանք սակայն ամրանը, ավելի ստույգ գարնան ավարտին։ Օպերայի հրապարակի հանրահավաքները մեր առօրյա մտան։ Դրանք տեղի էին ունենում parberabar, ամեն անգամ հավաքելով 6-ից 15 կամ 20 հազար մարդ։ Հանրահավաքների ժամանակ մարդիկ տեղեկություն էին ստանում, կարծիքներ փոխանակում։ Հանրահավաքում ասվածը շատ երևանցիների համար միանգամից դառնում էր անհերքելի ճշմարտություն։ Հերոստատեսությանը դադարեցին հավատալ, սակայն Մոսկովյան հերոստալիքներով հնչած յուրաքանչյուր հաղորդում, որտեղ խոսվում էր Հայաստանի, Ադրբեջանի կամ Ղարաբաղի մասին, դիտվում էր մեծագույն ուշադրությամբ, մանրամասն վերլուծվում եւ քննադատվում որպես վատը։ Հազվադեպ էին դրանք հասարակական կարծիքի կողմից գնահատվում ոչ վատ եւ գրեթե երբեք լավը։ Աստիճանաբար փոխվում էին հանրահավաքների հասցեատերերը։ Եթե փետրվարին ցուցարարների պահանջներն ուղղված էին Մոսկվային, կենտրոնին, Կրեմլին, Խորհրդային Միության կոմունիստական կուսակցության կենտկոմին, ապա ամռանը հիմնական հասցեատերը դարձավ Հայաստանի ղեկավարությունը։ Տրամաբանությունը մոտավորապես հետևյալն էր. եթե Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ժողովրդական падգամավորների խորհուրդը ըստ ԽՍՀՄ օրենքների դիմել է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի գերագույն խորհուրդներին խնդրելով համաձայնվել եղբայրական մի հանրապետությունից տեղափոխվել մյուսը, ապա ինչու Հայաստանի գերագույն խորհուրդը չի քննարկում այդ խնդրանքը։ Չէ՞ որ դա համապատասխանում է օրենքին։ Ոստի պետք է քննարկել եւ որոշում ընդունել։ Երբ Հայաստանն ընդունի, իսկ Ադրբեջանը մերժի որոշումը, այդ դեպքում Մոսկվան պիտի հանդես գա կարգավորողի դերում եւ կտեսնենք ինչ կորոշի նա։ Տեսեք, Ղարաբաղյան շարժման առաջին ամիսներին Ադրբեջանը հանրահավաքների անգամ հասցեատերը չէր։ Երկխոսություն սկսելու փորձեր չկային ոչ պաշտոնական Բաքվի, ոչ էլ Ադրբեջանի ժողովրդավարական ուժերի կամ ընդդիմադիրների հետ։ Դրա փոխարեն փորձում էինք նախ ստանալ Մոսկվայի որոշումները, իսկ հետո դարձյալ Մոսկվայի որոշումները, բայց այս անգամ որպես պատասխան պաշտոնական Երևանի գործողությունների։ Ինչպես բացատրել սա։ Երևի մի կողմից ցուցարարները ենթադրում էին, թե Բաքվի հետ երկխոսությունը միևնույնը չի ստացվի։ Մյուս կողմից նրանց հետ ինչի մասին խոսենք։ Երորդ կողմից Հարևան հանրապետությունների միջև պաշտոնական մակարդակով շփումների ավանդույթ չի եղել։ Ամեն ինչ կատարվում էր Մոսկվայի միջոցով, թեև սովորական մահկանացուների շփումները ընդ որում հաճախ բարեկամական միշտ եղել են։ Կատարվել են խառնամուսնություններ, Հայերն ու ադրբեջանցիները հյուրընկալվել են իրար, ապրել որպես հարևաններ, առևտուր արել, թե միասին, թե միմյանց հետ, եւ իհարկե կռվել ու իրար հայհոյել։ Այլ կերպ չերել կարող լինել։ Օպերայի հրապարակում մայիսի կեսերին, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, հանրահավաքների սովորական ընթացքը խախտվեց։ Խախտման հրահրողները երիտասարդ տղաներ ու աղջիկներ էին։ Մի խումբ ուսանողներ նստեցին օպերային թատրոնի շենքի աստիճաններին, հայտարարելով, որ նստած կմնան այնքան, քանի դեռ Հայաստանը պաշտոնական որոշում չի կայացնի եւ չի բավարարի Ղարաբաղի պահանջը։ Նստածույցի մասնակիցների թիվն արագաճեց եւ շուտով հասավ 200-ի։ Սա բողոքի շատ անսպասելի ձև էր, որը Երևանյան հանրահավաքներին հաղորդեց երիտասարդական դրական ավյուն, լիցք եւ խանդավառություն, կարճ ասած պայծառ մտնոլորտ։ Օպերային թատրոնի աստիճաններին նստած ուսանողներին միացան մարդիկ։ Արվեստի գործիչները գալիս էին այստեղ զրուցում եւ զվարճացնում նրանց, իսկ երաժիշտները իրենց հետ վերում էին երաժշտական գործիքներ երիտասարդների համար համերգ տալու։ Գործադուլավորներին կերակրում էր ողջ Երևանը։ Բարի կամքի դրսևորում էր համարվում հրաապարակ գնալը, տնից վերցնելով ուտելի որևէ բան կամ գոնե տաք թեյ ու սուրճ թերմոսով։ Առավոտյան աշխատանքի գնալիս անցնելով օպերային հրապարակի մոտով ամեն անգամ տեսնում էի, թե ինչպես են այստեղ գիշերած ուսանողները ատամի խոզանակները բռնած լվացվելու հերթ կանգնում ցայտ աղբյուրների մոտ, եւ թե ինչպես էին աղջիկները ավլում հրապարակը։ Պատմում էին, թե ինչպես էին համասարանի իրենց դասախոսները քննություն կամ ստուգարք ընդունելու համար գալիս հենց այստեղ աստիճանների վրա։ Նստացույցը եզակի դեպք էր խորհրդային միությունում, երբ զանգվածային բողոքը հասել էր իր նպատակին։ Հայաստանի Կոմկուսի կենտկոմի նորանշանակ առաջին քարտուղարը Սուրեն Հարությունյանը զիջեց ցուցարարների ու գործադուլավորների պահանջներին եւ հունիսի 15-ին Հայաստանի ՍՍՀ Գերագույն խորհուրդը որոշում կայացրեց Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի կազմում ընդգրկելու մասին։ 1988 թվականի մայիս-հունիս ժամանակահատվածը հիմա էլ շատերը մտաբերում են որպես նստացույցի ժամանակներ։ Ուսանողական բողոքի ցույցերի ղեկավարներից մի քանիսը այժմ դարձել են պետական գործիչներ, քաղաքագետներ, լրագրողներ եւ մինչև հիմա զգալի դեր ունեն Հայաստանի կյանքում։ Իսկ ուսանողներից մեկի Նաիրի Հունանյանի համար գործադուլը աստեղային ժամ դարձավ։ Հանրությանը նա ներկայացավ 11 տարի անց 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին, երբ 5 հոգուց բաղկացած զինված խմբի գլուխն անցած ներխուժեց խորհրդարանի նիստերի դահլիճ։ Նրանք սպանեցին երկրի վարչապետին, խորհրդարանի նախագահին, երկու տեղակալներին, մի քանի падգամավորների եւ նախարարի, առաջացնելով քաղաքական խորը ճգնաժամ, վտանգելով հայոց պետականությունը։ Հունանյանը հիմա ծմահ բանդարկյալ է։ Վերջ գլուխ երրորդի